Nickelback. Ale Iza miała te spręgi i tydzień tam skrzypie, ona mówiła, że coś się ruszyły na łóżku, to te, te dziewucha wsta, te dziewucha wstawić się przebudziła się jak spać na no. jedną góry. I tak wzięli kupili, nie wiem, e, madarów i tam nie skrzypi. To się w, w było. Mhm, tak pisało i pisało. Ja wiedziałam, bo ja nie rozumiem, proszę, gdzie ja pilnowała, jem że sobie uporam do góry, jak mam na łóżku. To się nie to wam mówię, że tak delikatniutko się podnosiłam, się łóżka trzymałam i tak delikatnie i tak pisał. Nie mogła się podnieść tego na łóżko. Nie. Well, problem? Ask To się nie przez ukro. To się nie przez ukro. No ja nie wiem co, bo to nie brazinę, że ja ją kradła. No siur. A tam Posilane do łóżko rano, to gdzie nie było, wieniłowo prześcierada okręcili Madaro. Była prześcierada, wieniło okręcili Madaro, więc... A Madaro szukają, no y, prześcieradła nie ma prześcieradła i tyle kwit, że charakteryzują prześcieradło. Ja patrzę, dwa dwa, mam prześcieraną okręcony maderok. <laughs> Właśnie nie wiem i tu gdzie. to nie, Adam mnie w głowę nakręcił. Ja mówię, komu? Adam! A ona, i ona ma nie widziała, ja mnie go tam On kręcił. pewnie myślał o się te to cztery? To nie, ja te koło, oni tam nigdzie nie prześcierała spod poduszek, tylko z mi... Ja nie posiedzę, ja nie wracam, to wspomnę. nie będę, nie będę nic mówił, bo już chciałem spać. No i śpicie naprawdę. Ja. Ty się jeszcze nie rozebrałam. Ja rozebrano. A ja. na łóżku. Tam się kup... Tam się ty z nim mają coś się Tam jest dwa macie tak samo, kto tam posiło tamto łóżko? Ja nie nie, to no nie, ja mu się Tu ktoś się był, ty polibro przy śladach, poszedł. <laughs> Pewnie łomcy pan zwibało. No, ja to nie mówię na jednym, ale jak A na ja mam- drugim ile poszło, to jest to... no liście mam dzisiaj parę usłów. To nie są nie robiłam, nie miałam interesu z łóżkami. Ja tylko Sylwii posłałem moje. A no nie? A to Sylwii tu szukała moje, ty. Miał wrobiało i prześcieradło zginęło. I przez prześcieradło było zaraz potem. O, u nas cała e, mnie tutaj tam przykrycie na kanapę, ja go poskładałem tak mu pożar dłuż. I koszywkę z poduszki też. Halo. Widzicie, nie bardzo ciemno. To mi się mogło uściepać palcami. No, Jakie te poduszki mają, co ja bym przyniosła z pół pierzyny, to bym zrobiła poduszki. Nie, nie takie radzki, co to nawet głowa nie że się podnieść do góry. Takie malutkie radzki, co oni nawet nie mogą włożyć, nie? No, tak głowa nisko jak nie wiem. Głowa niżej jak dupa. Dupa wyżej jak głowa. No. Rozum, rozum się przekręci. Te blankiet, co mamy zanepa, powinien się słyszeć w to, twarzy nie Jezusławie. <laughs> Dopiero poduszka siódem. Karolinka, Kokolina, Kokolina, Kasia Karolina. patrzyła, życie patrzyła, szła dookoła kolina, przed się patrzyła, życie patrzyła, ani syna swego, szynka z szynką jego nie wypyszała, ani siana swego, synka, synka w niego nie wyjrzała. Głowa ziemię, krzyczko, więc szeroki świat, więc szeroki świat zauważymy dróżkowym szeroki świat. Im szeroki świat. Znowu Z nowotami przewozy pomimo co mi będzie rób. Z nowotami przewozy kamiłnego, co mi będzie rób. Nie we mnie koliczek, czego po mnie chcesz? Czego po mnie chcesz? Nie we mnie koliczek krzyku Czego pan nie chce? Czego pan nie chce? Ja już ci pędziała, nie wyda ci ciasą tak przeczowić. Ja już ci przędzała, nie wyda ci ciasą to przeczowić. Wróć się Karolinko, to kolina, tego kolina uciekała linków do Kokolina. Kokolina. Ja się już nie wrócę, ja się już nie wrócę, bo jest na moście. Ja się już nie wrócę, ja się już nie wrócę, bo jest na moście. Uciekała linków, czemu idziesz przed? Czemu idziesz przed? Bycie Karolinką, czemu idziesz precz? Czemu idziesz precz? Nie odpowiem tobie, po swojemu zrobię, to nie twoja rzecz. Nie odpowiedziała, synka obejrzała, o jak okna rzecz. Kaliku, kaliku, co ty niesiesz w koszyku? Kaliku, kaliku, Czarkoszekumasz, mangołąbki poparze, i poparze, chodźcie to wam pokażę, pokażę. Kaliku, kaliku, co tam chowasz kąciku, kaliku, kaliku, co ty chowasz tam, mam tam pilnik jak nie zbuknęłością nowy, jesiona, to mówimy do stana, hej, hej, do stana. Kaliku, kaliku, co ty robił bybliku, kaliku, kaliku, co ty robił tam, on tam trochę całował, całował, całował, tańcował, hej, hej, tańcował. Sagus nights on więcej Hej tam do minie, hej tam przy minie Kandy wyrocie słonka Tam przy strumieniu, tam na kamieniu Dziocha synka czekał kochany do dziewczyny przyjdzie swe. Hej tam zbrojenie, hej tam między nami, droga luty prosto się mury, Piekać po wodzie, wrócić przy młodzie, czokać rany dzieciok stół. Jadą goście, jadą do sadu, do mnie przyjadą, do mnie po saku. To i hola, hola, la, la, to i hola, hola, la. 左边。 Sure. Arpete mater hishabi, Arpete tongues divine confessional, There is no so no will fit the for me, Shall come here sweet and clear in the glad Noel, Let us fall sing once more, let each part Here from the heaven the angels came to men, Songs were a song, imagine French Since Sister Arbor, comes Jesus saving me. Shout them here, sweet and clear, in the glad Noah. Let us fall, sing once more, let each part sound well. What did we do? Such words to escape. Quickly we started going on our way. Let us alone, in those souls away. When we got there, twas night and not the day. Shut the pews, we not clear in a glad Noel. Let us fall, sing once more, let each part sound well. There by the stalls, the rocks and aspen bay, pains and homage have for food no care. Quietly they stand, for they unite the hay. See how they gaze, how little Jesus there shotgun here, sweet and clean, in a grand old world. Let us fall, sing once more, let each heart. Smiling, smiling with sparkling light, down the ages the echoes flow from. You can feel it in your heart, you can see it in the ground, you can hear it in the trees, you can smell it in the breeze. Look around, look around, look around. June is passing all over, all over the hill. Birds are busting out of bushes in the are rocking in the bushes every little will and beside a mill. June is passing all over. Krishna, then all your